السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين أما بعد أيتها الأخوات المسلمات حفظكن الله لقزيتو كندادا نوانواكي وإسلام الله وحفاذي نيوتي Allah ametuwafikisha kwa mara nyingine kukutana katika siku hii ya leo ikiwa ni siku ya pili katika daura yetu hii na hichi ni kipindi cha kwanza cha semina yetu ambacho kinawahusu wakina mama katika kipindi hichi tunaisoma risala fupi hiya mufida lakini ni risala ina faida nyingi hasa kwa upande wa wanawake wa Kiislamu risala hii ni tauji, taujihatun wa tambihatun lilfatati almuslima miongozo na mazinduo kwa msichana muislamu walilahi alhamd tulianza kuisoma risala hii jana kwa kuanza utangulizi ambao wameuweka almuallifu hafidhahu Allah ta'ala na hii leo tunaendelea pale tulipoishia jana jana katika darasa yetu hii المؤلف حفظه الله تعالى alizungumza historia ya Uislamu na mwanamke kwa kuonyesha namna mwanamke alivyokuwa akichukuliwa katika asri za jahiliya zama za jahiliya kabla ya kuletwa uislamu wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tukaona kwamba mwanamke aliishi katika manyanyaso makubwa sana katika udhalilishaji na ukandamizaji hakuwa na thamani mwanamke bali watu wa jahilia walimchukia mtoto wa kike ikafikia mahala wakiwafukia watoto wa kike ardhini wakiwa hai bali mtu alikuwa anapata chuki na hasira anapoambiwa kwamba mke wako kajifungua mtoto wa kike anafikia mahala anajificha hataki watu wamuone kwa sababu ni jambo la, la aibu walifikia huko watu wa jahilia kwa upande wa mwanamke bali shekhi akaonyesha pia mwanamke katika zama za jahiliya alikuwa anarithiwa kama bidhaa nyingine tu kama mali nyingine ambazo huachwa na marehemu na mengine mengi ambayo mwanamke alifanyiwa na watu wa jahilia katika mambo ya ukatili lakini shekhe akaonyesha kwamba sasa ulipokuja uislamu wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ukaja kulinyanyua jambo la mwanamke na kuiweka juu nafasi yake na kuichunga heshima yake huyo mwanamke ikawa mwanamke ana haki kubwa kabisa katika Uislamu na ni kiumbe cha kuheshimiwa shekhe akatoa baadhi ya adilla hapo za kuonyesha mwanamke ana haki sawa kama vile alivyokuwa na haki mwanamume atatimiza wajibu wake mwanamke na pia watu wengine watamtimizia wajibu wake huyo mwanamke wanaume wakahusiwa kuwafanyia wema wanawake na huu ndio Uislamu kwa shekhe alieleza hayo vizuri tu najaribu kuwakumbusha ili tuunganishe darasa yetu kisha shekhe akawataka wanawake wazipokee nasaha zake ambazo watazitoa kwao kupitia kitabu hichi akionyesha kwamba ni nasaha ambazo zinatolewa na, na, na ndugu mwenye mahaba na mwenye huruma na wanawake wa Kiislamu na anatamani wakubali nasaha hizi wanawake wazipokee hizi nasaha tena kwa kifua cha ukunjufu kabisa bali wazitafakari hizi nasaha wanawake wakijihesabu nafsi zao na kujichunguza na kujilaumu kwa pale ambapo wamekosea lakini ikiwa mtu atajikuta masha Allah haya yaliyosemwa yeye yuko nayo basi aongeze bidii katika hayo ya kheri ambayo yuko nayo na hapo ndipo tulikoishia jana faqala hafidhahu Allah ta'ala wa in kunti ghayra dhalik fa anibi warji'i ila rabbik na ikiwa wewe mwanamke hauko kama hivyo yani katika kheri na katika kufanya mambo mema hauko hivyo basi anakutaka shekhe hapa urejee unyenyekee na urejee kwa Mola wako kisha tunaendelea sasa na hii ndio darasa yetu ya leo eh wa'lami ya amata Allah nafahamu ewe kijakazi cha Allah na hapo anamuita mwanamke kwa jina ambalo ni cheo kwa yeye ni kijakazi tumishi walan tutraki sudan fahamu ewe kijakazi cha Allah kwamba hakika wewe annaki kwamba hakika wewe mwanamke lam tukhlaqi abathan hukuumbwa wewe kwa mchezo walan tutraki sudan na wala hutoachwa bure bure kwa maana wewe mwanamke ni kiumbe ulioumbwa kwa malengo kama alivyokuwa mwanaume na utapatilizwa na Allah subhanahu wa ta'ala qala qala ta'ala amesema Allah subhanahu wa ta'ala akaleta aya hapo katika suratul mulk aya kwanza mpaka ya pili tabarakalladhi biyadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أنا سمع الله سبحانه وتعالى تبارك الذي بيده الملك أم تفوك يلي أنبائي كتك مكن واكبا نوفلم وهو على كل شيء قدير نيي يوكل كيت نمويزا الله سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة أمباي ameyaumba mauti na uhai liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ili awajaribuni liyabluwakum ay liyakhtabirakum ili awajaribuni awapeni mtihani ayyukum ahsanu amala ni nani miongoni mwenu au ni nani katika nyinyi ni mzuri wa matendo kwa maana mwanadamu ameumbwa akapewa uhai na yakaletwa mauti kwake lengo kuu ni kupewa mtihani kwamba amali zake zikoje atakuwa na amali nzuri kwa maana aya hii ni ushahidi kwamba wewe mwanamke wa Kiislamu hukuumbwa bure bali nasema qala subhanahu na amesema Allah subhanahu wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun adh-dhariyat aya 56 Allah nasema na sikuwaumba majini na watu isipokuwa kwa ajili wanipokeshe illa liya'budun ay liyuwahhidun kwa ajili wanipokeshe yani watu na majini wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala katika hali ya kumfanya kweke hilo ndiyo lengo la kuumbwa kwetu sisi shekhe anaendelea akisema idhan anti ya amatallah hivyo basi wewe ewe kijakazi cha Allah sentensi imeingia kati hiyo kwa ajili ya kufafanua anasema idhan hivyo basi anti ya amatallah ujiti في الحياة الدنيا لغاية adhima umeletwa umehudhurishwa ujiti umehudhurishwa wewe mwanamke fil hayati dunya katika huu hai wa dunia ghayatin adhima kwa ajili ya, ya, ya lengo kubwa وهي عبادة الله جل وعلا nalo hilo lengo ni ibada ya Allah aliyetukuka aliye juu subhanahu wa ta'ala anaendelea shekhi wetu akitwambia fa in qumti biha ikiwa wewe mwanamke utasimama na ibada hiyo kwa maana utatekeleza ibada za Allah fa in qumti biha ikiwa wewe mwanamke utasimama kwa ibada hizo haqqa alqiyam ukweli wa kusimama ukafanya ibada sawa sawa kama anavyotaka Mola wako Subhanahu wa Ta'ala sa'idti fi dunya wal akhirah basi utapata utukufu wewe katika dunia na akhirah sa'idti في الدنيا والآخرة وتبات وتكوف من منك دنيا وآخرة كما قال الله تعالى كما لفسيم الله هل يكوى متكوكا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون suratul nahli aya 97 Allah subhanahu wa ta'ala anasema man amila salihan yoyote atakayefanya wema min dhakarin au untha awe ni mwanamume au mwanamke yoyote atakayefanya wema bila kuangalia jinsia yake aya hii iko wazi kabisa kwamba inamzingatia mwanamke katika amali katika kufanya wema bali inamzingatia mwanamke katika imani mwanamke akifanya amali njema na akiwa muumini vile vile basi atapata ujira wake kamili kama anavyopata mwanaume anapokuwa mwema na muumini kwa maana mwanamke hawezi kukunjwa katika ajili katika fadhila eti kwa sababu ni mwanamke la akijipinda mwanamke atayapata yale ambayo wanayapata wanaume min as-salihin wal-mu'minin qala Allah ta'ala man 'amila salihan min dhakarin aw untha yoyote mwenye kufanya wema awe ni mwanamume au mwanamke wa huwa mu'minun na hali ya kuwa yeye ni mu'min falanuhiyannahu hayatan tayyiba na kwa hakika wallahi tutamhuisha yeye uhai uliokuwa mzuri kwa maana tutamstawisha kwa kumpa uhai uliokuwa mzuri fi dunia hapa duniani Allah atampa maisha mazuri huyo mu'min mwenye amali njema awe ni mume au ni mke si hayo tu wala najziyannahum ajrahum biahsani ma kanu ya'malun na wallahi tutawalipa wao ila wao kwa sababu ya yale mazuri ambayo walikuwa wakiyafanya hapa katika ulimwengu kwa maana malipo hayatoishia ulimwenguni tu bali watatunzwa na watatunukiwa ujira mkubwa huko akhira kwa sababu ya walivyojipinda katika amali sasa ewe dada yangu muislamu unaiona aya hii imekuzingatia wewe ni katika ambao wanastahiki ujira kwa kupewa maisha mazuri ulimwenguni na kulipwa ujira mkubwa kwa Allah huko akhira lakini kwa sharti ufanye amali njema na uwe ni mu'mina haya shekhi anaendelea akisema waqala subhanahu na amesema subhanahu wa ta'ala na hii ni aya nyingine katika surat fusilat aya 30 إن الذين qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu عليهم الملائكة alla takhafu wala tahzanu anasema subhanahu wa ta'ala innal ladhina qalu rabbuna Allah hakika wale ambao wamesema Mola wetu mlezi ni Allah thumma istaqamu kisha wakawa na msimamo juu ya hilo ay thabatu ala dhalik wakathibiti juu ya kauli hiyo katika maisha yao yote Allah anasema tatanazzalu alaihimul malaika wanashuka juu yao malaika wahum malaikatur rahma na malaika hapa ni wale malaika wa rahma ambao wanakuja kumpa bishara na wanakuja kumfurahisha na wanasema alutafsir malaika wanaoshuka hapa ni kwenye kile kipindi cha mu'min kutolewa roho yake tatanazzalu alaihimul malaika ay inda khuruji ruh hapa ni ule wakati roho inatoka inda sakratil maut wakati wa kutapatapa roho ikitoka kwenye kipindi hicho almustaqimun wale wenye misimamo ya dini kisawa sawa hawatakuwa na hofu malaika watashuka kwao tatanazzalu alaihimul malaika wanashuka wanateremka juu yao malaika ule wakati zinatolewa roho zao alla takhafu wakiwaambia msihofie ala ma yastakbilu kwa yale ambayo yanakuja mbele eh msiwe na hofu kwa hayo ambayo mnayoelekea huko mbele wala tahzanu ay ala ma madha na wala msihuzunike kwa yale yaliyopita bishara hizo wanapewa waumini wa istiqama na malaika roho zao zinatolewa wakiambiwa msiogope kwa yale ambayo yako mbele yenu huko hakuna tatizo nyewe ni watu waheri lakini pia msihuzunike kwa yale yaliyopita labda pengine ukasikitika unakufa sasa unawaacha watu wako familia yako watoto wako hilo lisikupe huzuni kwa sababu yaliyo huko mbele ni mazuri zaidi yatakufurahisha zaidi kwa hivyo utaona aya hii vile vile haimtoi mwanamke mwanamke akisimama sawa sawa katika dini yake akawa ni mustaqima abida taqiya mu'mina anastahiki na yeye vile vile kupata hizi bisharat hizi bishara ambazo zimetolewa na aya hizi Sheikh anaendelea akisema fatata alislam kwa maana ya fatata alislam msichana wa Kiislamu uwajjihu laki baadhi an-nasaihi wat-tawjihat asema nazielekeza kwako wewe mwanamke wa Kiislamu baadhi ya nasaha na miongozo mbalimbali uwajihu laki baadhi ya nasaihi wat-tawjihat nazielekeza kwako sasa baadhi ya nasaha na miongozo mbalimbali kisha yasema fa in kunti ta'lamin fa in kunti ta'lamin biha ikiwa wewe mwanamke unazifahamu hizo nasaha fahmadillaha alladhi hadaki lidhalik basi mhimidi Allah subhanahu wa ta'ala ambaye amekuongoza wewe mwanamke katika hilo kwa maana hizi nasaha na miongozo mbalimbali ambayo itatolewa hapa na shekhe wetu huyu ikiwa wewe mwanamke unaijua miongozo hii na nasaha hizi kwamba ni mambo wayajua eh na uko nayo wewe wayafanya basi mhimidi Allah subhanahu wa ta'ala ambaye akakuongoza katika hilo wasalihi ziyadata min fadli bali na umuombe Mola wako ziada katika fadhila zake akuzidishie katika mambo haya ya kheri wa in kunti lam ta'lami nita'lamina au ta'malin ta'mali, mtaiweka sawa hiyo eh tunairudia hapa anasema fa in kunti ta'malina biha na sio ta'lamini eh ikiwa wewe mwanamke unafanyia kazi hizo nasaha na miongozo mbalimbali ambayo shekhi ataitoa hapa eh fa in kunti ta'malina biha ikiwa wewe mwanamke unafanyia kazi miongozo hii na nasaha hizi fahmadillah basi mhimidi Allah alladhi ambaye hadaki lidhalik amekuongoza wewe katika hilo wasalihi ziyadata min fadlihi na umuombe yeye Mola wako ziada katika fadhila zake ikiwa hizi nasaha ambazo zitakuja hapa eh wewe wazijua na unazifanyia kazi basi mhimidi Allah hiyo ni khair wa in kunti lam ta'mali biha naam na ikiwa wewe mwanamke hujazifanyia kazi na saha hizo wa in kunti lam ta'mali biha na ikiwa wewe mwanamke hujazifanyia kazi hizo na saha bado hujafanyia kazi uko mbali na mambo haya shekhe anakuambia fahrisi barakallahu fiki basi pupia fahrisi basi pupia e mwanamke hizo amali Allah akubariki wewe fahrisi basi pupia hiyo ni jumla mu'tarida eh barakallahu fiki akubariki Allah wewe ala al-amali biha kwa maana kupia juu ya kufanyia kazi na saha hizo litanali ridha al-bari ili uweze kupata radhi za Allah muumba jallat qudratuhu wa taqaddasat asma'uhu wa sifatuhu Allah ambaye zimetukuka kudra zake eh na yametukuka majina yake na sifa zake kwa hivyo ikiwa wewe hufanyi mambo haya ya khair basi fanya kupa katika amali ili upate radhi za Mola wako subhanahu wa ta'ala albari tabaraka wa ta'ala haya hapa alikuwa anazungumzia nasaha ambazo watazitoa kwa wanawake na miongozo mbalimbali kwamba wanawake wazinduke kuzielekea nasaha hizi ikiwa wanazifanyia kazi basi wamhimidi Allah waongeze bidii katika hilo na waendelee kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala awaruzuku ziada katika fadhila zake lakini ikiwa pana uzembe kwa baadhi ya wanawake na saha hizi na miongozo hii ya kheri hawaifanyii kazi wako mbali kabisa na mambo haya shekhe anawataka wafanye bidii wafanye pupa juu ya kufanyia kazi mambo haya afanye bidii mwanamke ili ili apate radhi za Allah subhanahu wa ta'ala lakini si hayo tu anawaambia wa fil waqti nafsihi na katika wakati huo huo yani wakati nakupa nasaha hizi za kufanya amal za kheri kwa upande wa pili na kutahadharisha na shari ndio maana yake wa fil waqti nafsihi na katika wakati huo huo uhadhiruki من بعض المخالفات الشرعية نكتحذريش ومنامك كتكاين بآذي يمخالف يكشرية كتكاين بآذي يمكوس يكشرية نكتحذريش ننك كميا لتجتني بيها إلي وجيكوش مخالف هي ومنامك إيه لتجتني بيها ili ujiepushe mikhalafa hiyo وتحذري من وقع فيها أو في شيء منها من الزميلات والصديقات والقريبات وغيرهن وتحذري نوم تحذري من وقع فيها يلي أمباي أمينجي كتك مكسهاي أو في شيء منها أو أمينجي كتك كتو ميونغوني ما هايو مكسا ومعنى أمتحذاري أليفاني هايو مكسا يوتي au aliyefanya sehemu ya makosa hayo kama si yote watahdhari na umtahadhari ewe mwanamke man wakaa fiha yule aliyeingia katika hayo makosa au fi shay'in minha au aliyeingia katika sehemu ya makosa hayo minazamilati eh miongoni mwa wenzako hao mashoga zako mashosti hao eh الزميلات miongoni mwa wenzako wasadiqati na marafiki zako walqaribat na ndugu zako wa karibu wa ghairihinna na wengineo wasiokuwa hao mfano kuna watu katika marafiki zako wewe mwanamke marafiki wa karibu kabisa mwenyewe wasema shoga zangu hawa au ndugu ni watu ambao una udugu nao wa damu au mmeungana kwa sababu ya kuoleana ima kuna watu wako wameoa kwao na kuolewa au wewe umeolewa kwao wa hakadha almusahara ikawa ni ndugu zako sasa lakini pamoja na urafiki wenu na udugu huo mlionao ukagundua ni watu waovu ni wanawake waovu wanafanya makosa mbalimbali ya kisheria si watiifu kwa Allah wala hawajalazimiana na dini shekhe anakutahadharisha hapa kwamba watahadhari marafiki kama hao baada ya wewe mwenyewe kujichunga na makosa basi wachunge sana marafiki zako kwa nini kwa sababu marafiki wana athari marafiki wana athari kwa rafiki zao kwa rafiki yake marafiki wana athari kwa marafiki zao ima athari mbaya au athari nzuri ukiandamana na marafiki wazuri ah, ghaliban mara nyingi utapata athari nzuri lakini ukiandamana na marafiki wabaya basi vile vile unapata athari za ubaya kama yalivyokuja hayo katika hadithi ya Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu <clears throat> sasa baada ya kuyasema hayo shekhe wanaanza kutoa nasaha zake sasa kwa wanawake kadhalika atatoa tahadhari zake na makanyo mbalimbali akiwaelekezea wanawake wa Kiislamu na hapa ndio kama tunakianza kitabu sasa shekhe atataja nukta takriban 30 za kuwanasihi wanawake na kuwaongoza na kuwatahadharisha na mambo mbalimbali ya shari na ya mikhalafati يقول الشيخ حفظه الله تعالى فأقول مستعينا بالله متوكلا عليه وأسأله التوفيق والسداد أنا سيما شيخنا أنا سيما هل يكوى ni mwenye kutaka msaada kwa Allah na hali ya kuwa ni mwenye kutegemea kwake mutawakkilan alayhi na hali ya kuwa ni mwenye kutegemea kwake wa as'aluhu at-tawfiqa was-sadad na namuomba yeye taufiki na kupatia mambo anaanza jambo la kwanza kwa kusema awalan jambo la kwanza ambalo ninalinasihi taqwa Allah شاء الله سبحانه وتعالى يقول الشيخ أوصيك بتقوى الله جل وعلا في السر والعلن أسمى النكوسية يمنمك يو شاء الله سبحانه وتعالى أليتكوكا يو في السر والعلن katika siri na dhahiri ukawa unaonekana fattaqillaha basi mche Allah subhanahu wa ta'ala katika hali hiyo lakini pia hata ukiwa peke yako hakuna anayekuona labda umejifungia katika chumba chako basi pia katika huo usiri fattaqillaha subhanahu wa ta'ala pia mche Allah subhanahu wa ta'ala na kwa hakika huu ndio ucha Mungu wa kweli mtu akiwa ni mcha Mungu anakuwa anajihifadhi na anajichunga na Allah subhanahu wa ta'ala katika hali zote hizi mbili katika dhahir akiwa na wenzake akiwa na watu atajichunga lakini pia akiwa peke yake atajichunga na wengi wanalikosa hili wako baadhi ya watu ni wacha Mungu wakiwa na watu lakini ni watu waovu sana wako mbali na ucha Mungu wakiwa katika siri sehemu ya maficho kwa hivyo shekhe hapa anakuhusia wewe mwanamke wa Kiislamu juu ya takwa Allah na kwa faida tu arafa ahlul ilmi التقوى بتعريفات عدة مع علماء الإسلام wameelezea takwa kwa kutoa taarifu mbalimbali walmashhur na taarifu iliyokuwa mashuhuri zaidi wengi katika wanawachuoni wanaitumia wanasema kwamba attaqwa an taj'ala bainaka wa baina adhabi adhabillahi alwiqaya fi'l al-ma'mur wa kuyafanya yaliyoamrishwa wa tarki al-mahdhur na kuyawacha yaliyokatazwa والصبر على المقدور na kufanya subira juu yale yaliyokadiriwa kwako ni mmoja umekadiriwa mambo mazuri eh basi ufanye subira usije ukavuka mipaka ukaingia katika maasi kwa sababu ya neema uliyokuwa nayo kuna watu wanavuka mipaka wanaponeemeshwa kadhalika hata ukiwa umekadiriwa mabaya ukapewa mitihani mbalimbali maradhi ukapewa mitihani ya ukata riziki ikapungua na fitna mbalimbali zikakukuta wewe ukafutwa kazi mathalan basi pia usubirie katika hayo mabaya ambayo umekadiriwa na yanakuumiza ufanye sabr usije ukakufuru na eh, ukazungumza maneno ya kuonyesha kwamba wewe ni mja usiye na na subira wala shukurani kwa ujumla hiyo ndio takwa kwa maana weka baina yako na Mola wako kinga ambayo itakufanya usiadhibiwe wewe na Allah na hiyo kinga ni kuyafanya yote yaliyoamrishwa ala qadri alistitaa kwa namna ambayo wewe unaweza na Allah anajua kiasi ambacho unaweza na kile ambacho ukiwezi pia Mola wako anakijua kwa hiyo ufanye maamrisho na uyawache makatazo na ufanye subira katika mitihani hiyo ndiyo attaqwa miongoni mwa taarifati zake sasa shekhe hapa hafidhahullahu ta'ala jambo la mwanzo anakuhusia wewe mwanamke kuwa mcha Mungu asema fahiya wasiyatullahi lilawwalina walakhirin na huwa ucha Mungu ndiyo wasia wa Allah kwa watu wa mwanzo na watakao kuja mwisho wote wamehusia wasia huu wamehusiwa wasia huu attaqwa wale watu wa mwanzoni الأمم السابقة أمم mataifa yaliyotangulia walipewa wasia huu wa taqwallah lakini pia watu waliokuja baadaye min almutaakhirin wallahiqin watu waliochelewa na kuja baadaye nao pia wamehusiwa wasia huu wa taqwallah kwa hiyo huu ni wasia mkongwe sana wasia wa taqwallah قال الله تعالى شيخ من الآية ومسيما الله تعالى كتوى آية كتك سورة النساء آية مية ميموجنا ثلاث نموجة إنه ونكان هابق نكتب تشين يقول الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله نكو حقيقة تلووسية ولأنباؤ wamepewa kitabu kabla yenu ahlul kitab alyahudu wan nasara na hawa ni wale mayahudi na manasara ambao vitabu vilitangulia kushika kwao walaqad wasaina alladhina utul kitaba min qablikum na kwa hakika tuliwahusia wale ambao wamepewa vitabu wamepewa kitabu kabla yenu kwa maana tuliwapa wasia huu wa iyyakum na tuna kupeni wasia nyinyi kwa maana mliokuja baada yao wa iyyakum na tunawapa wasia huu nyinyi mliokuja baada yao wasia huo nini anittaqullah kwamba wamuogope Allah subhanahu wa ta'ala wasiyatullahi lilawwalin walakhirin وقال سبحانه شيخ anaongeza hapa na amesema subhanahu wa ta'ala ameleta aya nyingine hapo eh surat ali imran aya 102 ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih enyi wale ambao wameamini mcheni Allah ukweli wa kumcha muogopeni Allah ukweli wa kumuogopa wanasema wengi katika mufassirini wanasema wengi katika mufassirin kumcha Allah subhanahu wa ta'ala haki ya kumcha maana yake ni, ni al-istiqama ala dhalik ni kule kuwa na msimamo juu ya huo ucha Mungu hiyo ndio maana ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala haqqa taqwa ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih enyi wale ambao wameamini mcheni Allah haki ya kumcha yeye kwa maana ni kuwa na msimamo juu ya dini yako hiyo ndiyo haki ya kumcha na pana watu wamelikosa hili kwa sababu hawana msimamo katika dini yao ni watu wa kuyumba yumba leo yupo katika dini kesho hayupo hatulii yani anayumba na kuyumbishwa katika dini yake sasa huo sio uchamungu wa kweli uchamungu wa kweli ni almudawama ala taqwa eh ni kudumu katika huo uchamungu tulie katika njia usiwe na dini ya vipindi kama vile vipindi vya matunda msimu huu matunda haya yanaonekana mara yamepotea pana watu dini zao ni kama matunda vile wanaonekana kwa msimu eh na baadhi ya wakati wanapotea kabisa pana watu wana dini za matunda kwa maana wanapitia vipindi tu katika dini ni kama hii leo katika mwezi wa Ramadhani hapa Masha Allah watu wengi walimrejea Allah misikiti ikajaa watu wenye kuswali watu wakafunga ramadhani watu wanafanya khairati mbalimbali ndani ya ramadhani sadaqat kusoma Qur'an misikiti ilikuwa ikisoma Qur'an adhkari mbalimbali watu wakifanya addu'a lakini ibada hizi zikawa ni ibada za msimu tu leo ramadhani imeondoka wengi katika waislamu wameondoka misikitini wameacha kuswali zile ibada ambazo walikuwa wakifanya za kusoma Qur'ani za kufanya adhkari kuomba dua hakuna tena zimekwisha au zimepungua asawm ibada ya funga ndio ishasahaulika hivi mtu atasubiri mpaka ramadhani ya mwakani lakini baina yetu hivi sasa mpaka ifike ramadhani tuna mwaka mzima pana funga ngapi za sunna pana funga nyingi kabisa za sunna kuna funga za kila wiki kuna funga za kila baada ya siku moja kuna funga za kila mwisho wa mwezi kuna funga za za katikati ya mwezi ayyamul bidh lakini watu hawatizami funga hizo tena ramadhani ishakwisha sasa dini za misimu hizi sio ucha Mungu wa kweli Kwa hiyo haqqa taqwa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ukweli wa kumcha ahlul ilmi wanasema ni kudumu katika huo ucha Mungu na mtu asiumbe yumbe katika dini yake na haya ni maradhi mabaya sana wanayo watu wengi sana Sheikh anasema waqala ta'ala na akasema Allah ta'ala katika hili jambo la ucha Mungu wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja سورة الطلاق آية بيلته ومن يتق الله نيولي أمباي أنا مشى الله سبحانه وتعالى يجعل له مخرجا أنا مفني يي ما تكيه وقت وذكي يجعل له مخرجا أنا مفني يي ما تكيه وقت وذكي ومانا anampa ufumbuzi na utatuzi wa mambo na hii ni katika fawaid za attaqwa mcha Mungu wa kweli hakwami na ikiwa atapata mitihani fulani Allah subhanahu wa ta'ala atamletea utatuzi tena katika namna ambayo yeye hatarajii وقال صلى الله عليه واله وسلم شيخ anasema na amesema mtume صلى الله عليه واله وسلم اتق الله حيثما كنت الحديث رواه الامام احمد والترمذي وغيرهما من علماء الحديث من حديث ابي ذر ها الغفاري رضي الله تعالى عنه ni sehemu tu ni kipande cha hadithi na ndio mahallu shahidi eh وقال صلى الله عليه وآله وسلم na amesema mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ittaqillaha haithuma kunt muogope Allah subhanahu wa ta'ala popote pale popote pale ambapo upo haithuma kunta popote pale ambapo upo muogope Allah subhanahu wa ta'ala attaqwa matlubun fi kulli zamanin wa makanin ha تقوى كما نسمى الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي التقوى مطلوب في كل زمان ومكان ها تقوى ni jambo lenye kutakiwa bwana katika kila zama na katika kila mahala hakuna sehemu utaambiwa hapa ucha Mungu umesimama kidogo eh unaweza ukawa free bila takwa la wala hakuna zama utaambiwa zama hizi uchamungu hauhitajiki tena uchamungu ni jambo la kudumu popote utakapokuwa wewe mche Allah subhanahu wa ta'ala limadha kwa nini kwa sababu pia wewe unafuatiliwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwenye kila jambo na wewe huwezi kujua ni lini itakuja ajali yako na ni mahala gani wakati gani kwa hivyo kuwa katika tahadhari katika wakati wote ndiyo maana yake jichunge na Allah kuwa mcha Mungu sehemu yoyote waweza ukasema ah hapa niko mbali mimi watu hawanioni ngoja nikengeuke kidogo eh niko mwenyewe huku nimesafiri nimekuja miji ya mbali huku tena nimo ndani ya hoteli eh hoteli yenyewe ya kisasa 5 star mtu hawezi kuingia ghafla kwenye hoteli hiyo hata kama ni mgeni wako kuna protocol zimewekwa watu wako kwenye faragha huko huwezi kumuona mtu kijinga jinga huko ukaona ah niko peke yangu huku hebu ngoja nikengeuke mathalan wafanya hivyo kumbe muda wako wa kuishi umekwisha kumbe ajali yako imepangwa ikutokee huko kwenye hilo jihoteli wangapi wamejiliwa na vipo vya ghafla vifo vya ghafla wakiwa katika mazingira mabaya kabisa matu ala almaasiya wallahu almusta'an wa nas'alullah alafiya wana watu wamekufa katika maasiya mtu amekufa katika ulevi yuko juu ya meza chupa zimemzunguka za pombe pale pale malakul mauti yakaja mtu anakufa na pombe kichwani pana wengine wamekufa katika zinaa wako juu ya vifua vya wanawake wakifanya uzinifu mauti yakaja pale pale mtu anakufa katika hali hiyo pana watu wamekufa katika ujambazi ndio wamekuwa na kuvamia kuiba sasa mali za watu mauti yanamkuta katika hali kama hiyo na kuna wengine wanakufa katika hali mbaya zaidi yamutuna ala shirki kuna wenye kufa katika ushirikina mtu anakufa kwa mganga wa kienyeji alikuwa anaroga au anaaguliwa pengine ni mgonjwa kazunguka hospitalini hakupona wakawana wampeleke katika katika tunguri haya kuna mganga huko akapelekwa maskini kumbe ndiyo mauti yake inamjia huko mtu anakufa kwenye kilinge cha uganga akiwa anapungwa eh na mganga wa kienyeji yamutu ala shirk subhanallah sasa pana pana watu kama hawa wamefikwa na mambo kama haya na twajua sisi haya ni mawaidha kwetu ndio anatuambia mtume sallallahu alaihi wa ali wasallam ittaqillaha haithu ma kunt muogope Allah mahala popote ambapo upo wewe kwa sababu hujui ajali yako inakuja lini shaka inaendelea hapa eh fattaqwa wasiyatu min Allah jalla wa ala liibadihi asema na ucha Mungu ndiyo wasia kutoka kwa Allah jalla wa ala kwa waja wake ووصية رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لأمته نندي وصية هي تقوى نندي وصية ومتومي صلى الله عليه وآله وسلم وأم واكي نتمزيون آية كوني قرآن زكي وصية تقوى كذلك حديث يمتومي صلى الله عليه وآله وسلم ابو جيبو صليه لكوني نفسي وسيني أنبي ميم شيخنا سيما فهل أنت أختي المسلمة najie wewe dada yangu muislamu amilatun bitilka alwasiya mwenye kufanyia kazi huwa wasia wa Allah na mtume wake as'alullah azza wa jalla an yaj'alani wa iyyaki wa jami'al muslimin min almuttaqin shekhe anaomba dua hapo akijiombea yeye na akituombea sote as'alullah azza wa jalla namuomba Allah mwenye ushindi na utukufu ayajalani wa iyyaki anijalie mimi eh yani shekhe eh? wa iyaki pamoja na wewe mwanamke wa jamii almuslimin na waislamu wote minal muttaqin atujalie ni katika wacha Mungu eh nasaha ya kwanza ni hiyo